Telewizja. Cały świat kolesiu masz jak na widelcu Zobaczyć spoczęców, morderców, podpierdolęców Katastrofy gwałty i antyprzemoc dla młodych Do nas integrosy, wesoły pan prowadzący Powie do zobaczenia w pytaniu wieczornym Kupcie popcorn, zabierzemy was do parku zbrodni Terroryści, dziwuny, dziwki, złodzieje, menele Skorumpowani politycy, świadki Coraz tym bezrodny, pozwól, co ja będziesz pozwól Terapia, nowa widzów za patologia I wojna, wojna i patologia Za to Cała nie zniszczyła serca Umie się przegrziewa, informacji czeka Ktoś się cieszy, a ktoś umiera Martwe dzieci w kontenera, który żarł człowieka Czas pasera, po szarym życiu Które sam masz, losy bohaterów przeżywasz Fikcja, to jest towar, którym zapykasz Różnie swego życia, mieszkasz w molochu Rok po roku, mijasz obce twarze Na stopniach schodów te same strachy, bo są to zagadka Pani poglądania, pani podsłuchiwania Powierzchowne relacje, sztuczna gestykulacja Faszywa sympatia, oto cywilizacja, oto cywilizacja Która wyłba, sygma, czy musi być tak? Zapytaj się panów ruski strefa, bo nie się ściema Technika nas od człowiecza zmienia zwierzęta i androidy Zakład z inwestycji, TV To my Tommy, Sakwanisi illusions that to give me Tommy, Tommy, Sakwanisi illusions that to give to me Tommy, Tommy, Sakwanisi illusions that to give to me Tommy, Tommy. Beneficia, beneficia, beneficia, beneficia, beneficia. t h a um n a you. d